10 хвилин. Радіородина ваша хвиля сімейного затишку. Радіо Родина вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу Українського радіо у студії Оксана Блажевська та Ірина Щербатюк. Усім привіт! Гарного вам настрою та залишайтеся з нами. Сьогодні у випуску на вас чекає. Різні мовні цікавинки про нашу рідну мову підготував автор програми загадки мови Олександр Авраменко. Розповідь про те, як захистити себе від шахраїв в інтернет-мережі. А також програма Старшокласник, в якій учні київських шкіл розкажуть про свої комплекси та як з ними боротися, а ще розкриють секрети, з ким і як дружити. Тож приєднуйтесь. Іра, а тобі колись хотілося написати автобіографію? Звісно, але ж це треба все згадати, що було в житті, і написати. Мабуть, це починалося б так. У мене нема жодного сумніву в тому, що я народилася. Пам'ятаєш цю фразу з автобіографії Остапа Вишні? Так, Остап Вишня взагалі дуже дотепний. Мені б теж хотілося колись так написати смішно, як він. І не лише вишня пише з гумором, а й Павло Глазовий. Саме про дотепну мову цих гумористів і розкаже Олександр Авраменко у програмі Загадки мови. Слухаймо. Добрий день, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми поведемо розмову про мовні особливості українських гумористів Остапа Вишню і Павла Глазового. Як відомо, словом можна приголубити людину, розтопити холодну душу. У той же час слово можна образити когось і навіть убити. А ще слово може піднімати нам настрій, розвеселити будь-кого. Саме про гумор у художній творчості наших письменників ми поведемо розмову із досвідченим учителем української мови та літератури, методистом Київського університету імені Бориса Грінченка Надією Матвієнко. Радий вітати вас знову в нашій студії. Доброго дня, Олександра Миколайович. Надія Володимирівна. Знаю, що ви щойно повернулися із своєї рідної Чернігівщини. Ви дуже давно перебралися до Києва, але рідний край вас не відпускає. От весь час кличе до себе. Ми сьогодні поведемо розмову про гумористичне слово. Скажіть, а чи є у нас в Україні край, який народжує найбільше майстрів слова, зокрема й гумористів? Ну, коли ви згадали вже про мою Чернігівщину, так я ж не втримаю, щоб трошки більше сказати, бо моя поїздка ще тепла від того, коли я полишила свою сіверщину. Для наших письменників і гумористів бездонні кишені серед народу на гумор. Ну, от такий маленький фрагмент, замальовочка така. У центрі села, я вам скажу, досить прикро. Села вже те, що було, немає. Але у центрі села збираються ж там на торгівлі, називають ярмарка. Ну, ми піду ж і я ж там подивлюся. Прийшла, мало вже односельчана, але один знайомий Петро підходить. Ну, як кажу, Петю життя. Та як, як ото кажуть, раніше во показує перший палець на руці з присипкою. Тоді тільки во, а присипки немає. А тепер уже ні во, ні присипки. <laughs> Але не тратять ні гумору, ні надії. І так мені на душі якось затишно і тепло від такого народного, достеменно тонкого гумористичного слова. Так що письменникам є. До кого звернутися і в кого взяти для своїх творів? Ну, звичайно, не можу не згадати будь-якої області України по-своєму. Вона ментальна до слова, але Полтавщина особлива. Вона така соковита. Скільки ж вона дала почнем із Котляревського, скільки імен тих, які особливо зрозумілі, доступні, улюблені для читача будь-якого, я б сказала так, рангу. Ну, звичайно, в цьому суцвітті не згадати ім'я Остапа Вишні, то це був би великий гріх. Надія Володимирівно, а от чому саме вишня? От цікаво. Насправді ж він хто? Губенко, так? так? Павло Губенко. Так, Павло Михайлович Губенко. А чому саме вишня? От я собі теж, якби слухав зараз автор мої міркування, не погодився. Ну я собі мислю от так. Кожне дерево носить свою енергетику, свій код. Верба калина Україна, дуб молодий, легінь хлопець, а вишня. Чому саме вишня? У Дмитра Луценка мамина вишня саду обов'язково. Потім українська народна пісня «Ой вишневому садочку Миколи Луківа і білі вишні на причілку гріють материнську хату. От з вишнею особливо пов'язаний той глибокий корінь із рідним місцем, і якесь тепло материнське. Очевидно, і приторкнувся Павло Михайлович Губенко до цього священного і вічного ім'я Остап вишня. Надія Володимирівна, а ось які особливості мови? Який же має він арсенал особливий, лексичний арсенал, яким уміє дотепно, вдало, влучно передати якусь думку, що розсмішити читача може? Ви розумієте, сміх це не така то проста річ сам відмічав Павло Михайлович про те, що посміятися з ворога легше, але ж сміхом користуєшся і береш і до своїх і рідних, до знайомих, до близьких. І чим користувався, на чому стояв, на якому корені стояв Остап Вишня? Понад усе любити людину. На першому плані сміх теплий ніжний до того, в якому душі не чуєш. Ну і хай дістається, начувається той, кому дістанеться через м'який сміх, але дістанеться на горіхи. Тобто це вже сатира буде. То так, гумор, а це, це сатира. вже сатира. Так. Я вам скажу, що Остапа Вишню цей гумор, як же він його рятував, до біографії не вдаюся, врятував в найбільш екстремальних умовах. От відсидів Павло Михайлович 10 років. Так. Тільки запитати, за що відсидів, а може, й знають за що, бо слово страшніше за зброю. Я вам повинна сказати. І от коли його викликали, і слідчий з претензією до нього обґрунтовує, за що ж його повинні затримати. Відводить це ж ви вбили секретаря партії Постишев в своєму кабінеті. І Остап Вишня тут же експромтом йому відповідає: Ви знаєте, за родом занять я мисливець і люблю вбивати не в кабінеті, а на свіжому повітрі. Не ну, можна посадити отак сходу людину, яка йому дала необґрунтоване отаке питання. Справді переконливо. Так, ну от іще такий маститий приклад. Побачив першим свою дружину Варвару Маслюченко. Як же вона йому припала? припала до душі, як побачив тебе пізніше їй освідчився, так мені жаба й сіцьки дала. Так уже вона пристала до душі йому. А я собі думаю, а що ж воно означає це? Це фразеологізм. напевно. Фразеологізм, так? так добре. Ви знаєте, як пристане жаба, буває, оце в селі мені сказали, люди знають. Буває, що не можна відірвати, вирізувати. От так і Маслюченко, як вона пройшла з ним той страшний шлях, була і на засланні з ним, і вже після заслання додому повернулась, і раптом Згадує, вона чує в сусідній кімнаті плаче. Я злякалась, відчиняє двері, а він аж лягає на сторінки свого написаного твору і сміється, сміється над зенітком. Ми пізніше згадаємо, чому саме так зенітка розворушила серце нашого гумориста Остапа Вишню. Ось ви зараз згадували Надію Володимирівну епізод із його складний епізод із його життя, коли він був на допиті, так? Так. І Він каже: так, Я пристріляю на природі. А чи насправді? <laughs> справді він стріляє на природі? Ні в якому разі. Як варити суп із дикої качки. Ну, не перевершено ж пише. Збираємося. Ну, обов'язково ж треба взяти рушницю з собою. Це така штука, що стріляє. Поспішаємо. Ну, як закон на вечірню зорку ми запізнилися. Приїжджаємо вже тоді на полювання, коли качки почистили зуби, зробили фіззарядку, поклали свої голівки на водяні леї і вклалися спать. З якою любов'ю, так до природи? З якою любов'ю? Лірика, да, це, жо... по суті. Так, так, жодна качка не була вбита, бо і треба йти ж додому, а з порожніми руками обов'язково заходили на базар і приїжходить додому, дружина й питає. Мабуть, на базарі дорогенькі качечки, бо вона ж прекрасно знає, що ні на жодну качку не піднімалась рука. У мисливців отакого складу, як Остап Вишня. І потім ще до мови, як у нього поєднується і художнього плану мова, і гумористично, і сатирично. Він її в один такий щемний клубок, як воно одне, друге втретє доповнює і створює прекрасний шедевр нашої мови. Вічний. Ну, от гумараска дика коза. Браконьєр стільки раз уже мітив гребить таки ж ту дику козу і забрати собі. Я вже з тим бракоєром. Каже, так говорив. Я до нього ладиком, ладиком. Ви чуєте таке слово? Там корінь вагомий лад. Тобто з добром, з теплом, переконую, не піднімай руки на дику кізоньку. Зізнайся. Бо, бо вона ж хоче жити. От вам і код ладиком. Так і вписується це слово в особливості нашої мови. А гомораска моя автобіографія. Ну хіба можна не згадати? Моя автобіографія, де письменник одним штрихом, одним абзацем говорить так про свою сім'ю. Ну і сімейка ж у нас була. Мої батьки прожили разом 24 роки. І за ці 24 роки всього на всього придбали 17 діток. Бо дуже вже вони молилися Богу, що їм стільки давав Бог оцю сімейку дитячу. І коли сусід звертався до батька Михайла Кіндратовичу, де вже ж стільки діток. Е, ні, відповідав батько влучно, через що і син далі влучно так умів говорить. Бог дав діток, Бог і на діток дасть. Ну і, і такого морасочка, якби моя бабуся встали. Сидю, каже, займаюсь культурною частиною, підспівую, бабуся пір'я дере, а я й кажу, а ви оце ніколи в Києві не було, Хотіла б поїхати, на прощу збиралася б, так треба ж поїхати. Ну так чого, давайте переконаю, прошу батька та й поїдемо. Трохи так повагалась бабуся, а потім так і погодилась. Поїхали вони. Господи, як опинилась вона на станції, як проїхав паровоз, як крикнув, як закричить, щоб я на оте чорне високе полізла. Ніколи в житті, сказала вона. Почав же я її переконувати, все рівно залишалась на своєму. І обов'язково батько ще не від'їхав, нехай мене відвезе назад. Та де вже ж назад? допіру від'їхав батько, він уже далеко. І от письменник, як і літературне, і діалектне слово поєднує допіру щойно. Від'їхав, угамувалась трохи бабуся, змирилася, нехай уже проїду у поїзді, зайду в вагон, у хатку, та й поїду вже так. Надія Володимирівно, а який уривок із творчості Остапа Вишні ви порадите зараз послухати нашим слухачам? Ну, Олександр Миколаївич, щоб обминути зенітку, так був би гріх перед Правда. творчістю Остапа Вишні. Це ж та зенітка, яка особливо змушує задуматися над силою українського народу і в роки війни, і в мирний час. Одним словом, зенітка. Прочитаю уривочок, а тоді скажу, як письменник особливо поєднує воєнну термінологію із такою побутовою, живою, так? живою, Народною, живою. Так. Отже, наближалися фашисти. Знелюдніло наше село, кілька старих бабів тільки й лишилося. Опинився й я по той бік річки, в лісі, у партизанах, обіда хлопцям варив, коні пас, та й закортіло мені подивитися, хто ж у моїй хаті за хазяїна тепер править, бо одинцем я жив, один як палець. От одного разу підійшов до річки, як уже добре смерклось, витяг з очерету човна, сів, поплив та й висадився десантом. У себе ж таки в березі десантом. Висадився десантом, а потім перебіжками, перебіжками поміж соняшниками та за хлібом у лопухах і замаскувався. Замаскувався і сидю, а в хаті бачу світло горить, гомонять, чую, де хтось співати зривається. Я сидю, чекаю. Хай думаю собі, як поснуть, тоді вже і прийму рішення. Довгенько довелось чекати, коли ось двері на ганок крип, виходять. Троє, Двоє чую пашисти, а третій панько нужник. За старосту вони його призначили. Ну тож треба підібрати прізвище нужник. Знаємо призначення нужника, най тобі старосто, щоб знав, як над своїми збиткуватися. Батько його крамничку в нас держав, а воно сопливе виплакало, щоб його в колгосп прийняли. А тепер, бач, староста. Вийшли, прямують до хліва, а в хліві в мене на горищі трохи сіна було. Так ото панько їх туди ночувати веде, бо в хаті душно. Полізли вони на горище, полягали. Чую, хропуть. Я злопухів оригінально, потихесеньку, навшпиньки, у хлів. У руках у мене вила трічата залізні. Я розмахуюсь та крізь лісу вилами раз, два, три. Як заверещать вони там, як закричать. Вас із дос. А нужнико й рятуйте, хтось із землі зенітки б'є. Ага, думаю, суки не весени. Уже мої вила вам за зенітку здаються. Почекайте, ще й не те буде. Та з тим знову перебіжками у берег. та на човнай, на той бік. За три дні поздихали вони всі троє, так переказували потім із села. Я їм вилами животи попротикав. Отаке моє з ворогом соприкосновення. Як оригінально поєднує автор воєнну термінологію, рішення, соприкосновення, окруження. І суржикові навіть елементи. Так, такі, суржикові. Так? І побутовою мовою живою, так. і живою народною мовою. Одним словом, Остап Вишня, чародій нашої мови соковитої, гумористичної, неперевершеної. Триває програма загадки мови у студії методист Київського університету імені Бориса Грінченка Надія Матвієнко. Надія Володимирівна, от ви досвідчений учитель і багато років пропрацювали в школі. Яку роль гумор відіграє у викладанні? Наскільки він важливий? От як через слово, іноді можливо прокласти місточок підхід. до дитини, так підхід знайти? Я вам скажу, Олександр Миколаївич, що життя учителя це або злет, або розчарування, або суцільний гумор. Заходиш у клас після перерви, збуджені, насичені, не заходять у клас, а влітають. Ну як їх зупинить? Так кажу. Ану сіле крячкою і працюємо. <laughs> І оце слово крячка. Що ж це за крячка? Водяна качечка. Вона як сяде на гніздечко, зроду нанесе яєчок туди, вона зроду не підніметься, допоки під неї не заворушаться оті маленькі, пухнасті, жовті клубочки каченятка. І я вам повинна сказати, що це слово крячкою. Так недавно ми зустрічалися з випускниками, тільки по побачили, оце Надія Володимирна, сядемо крячкою. Нехай наше українське слово, наша крячка з української кишені гріє слово, та правда? колоритне, де б хто не був, куди б не закинуло. А нехай наша качечка їх гріє назавжди із коренем українським. А от якого гумориста найбільше учні люблять у школі? Степан Олійник, і Ковінька, і Маківчук, всі всі. Ну а зараз на слуху, от недавно відмічали ж в університеті Драгоманова відкрили кімнату Павла Глазового. Це теж маститий гуморист, особливо його лягає слово таке доступне. Він сам сказав: люблю веселий сміх, здоровий сміх, що гріє всіх. Грів він його все життя і після себе полишив те слово тепле і особливе часи дія слова. Ну, це ж така лаконічна назва, часи дієслова, теперішній, минутній, майбутній. Ні, думаю, ну, я зараз одягну теперішній час гумористичне слово Павла Глазового. І пригадала таку гуморесочку. Сперечаються хлоп'ята, жваві дошкільнята. В мене татко розумніший за вашого тата. Чого це він розумніший? Того, що вашому грошей позичив отако багато. Ой, не хвалися бо в нашого розуму хватає. Він як гроші позичає, та вже й не вертає. <laughs> Все. І тут особливо чому в уста дошкільнят уклав таку мораль, гроші позичаєш, то віддавай раз. І по-друге, оця гумореска ну пристала до теперішнього часу. Тут є слова теперішнього часу позичає так, так, так позичає, знає, ну, так, віддає і так далі. А з гуморескою нас завжди, я думаю, теперішній час засів глибоко у душі дітей. Наша програма добігає кінця. Пишіть нам і слухайте нас. А ми щоп'ятниці і далі будемо розкривати секрети української мови. Наша адреса Українське Радіо, програма Загадки мови, Хрещатик 26, Київ 1, індекс 01001. Сьогодні в гостях у нас була методист Київського університету імені Бориса Грінченка Надія